Muhammedun beşerun la kel beşeri bel huve yakutun beynel haceri. Manası şu. Peygamberler de insan ama taşla kaldırım taşıyla. Zümrüt, yakut taşı bir mi? O da taş, o da taş. Biz kaldırım taşı, onlar zümrüt, yakut gibi. Acaba anlatabildik mi? Onlar da insan ama aradaki fark o.